G-Wolf. And I okay. the gold Wolf. Way. Yeah. Jeez. Oh. Ah. What's up the punta. To the moon. Saka punta. To the moon. Saka punta. To the moon. Ah, come on. Just say the word and I'll wait. That's 1075. I to the moon. Oh, road trip. Vroom vroom, skr skr, zoom zoom Sa fake, no room Mga mata, namumula Asan ang trees na dala mo pa? Bawalan to sa peke sa biyay Kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa kapunta, to the moon Road trip, vroom vroom, skr skr Zoom zoom, sa fake, no room Mga mata, namumula Asan ang trees na dala mo ba? Bawalan to kung isa ka dyan, di kayo bumaba I got a mission, pumunta sa top Huwag mahirap, gawin masarap Gawa ng milyon, gamit ang drop Iwan ang kasama na puro panggap Di mo pa mag-gets, pangarap ay high Ang taas ng jets, tingala sa sky Sakin sa bek, ka mapasakay Iwan yung dating mga pasabay Hindi nakameth, si lang Tingnan mo sa net, kilala Malupet na nilalang May kahit sa head at iba ang Akin swag, woo! akin cheek, woo! that bass, woo! too thick. Papunta to the moon, oh! road trip, room room, skr skr, sunroom, sa fate, no room, mga mata ah. na mamula. Asan ang trees na dala mo ba? Bawal ang sa teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, room room, skr skr, sunroom, sa fate, no room, mga mata nangungula Asan ang trees na dala mo ba? Bar walang to eh, sa face Sa biyahe kong eh, iya pa yan Ika'y bumaba Tara bumiyahe pa ulap Hey, sakto yung moto ko full tank Wow, pero kahit maubusan Paan na tayo tutulak Bawal na muna ang pabigat Lalo sa biyahe na pa lumilipad Kailangan gumawa tiyak bago magkain na di na po taghirap Alam ko marami yan nakamasin Dama ko marami yan nakaabang Kung ano yung mga kaya kong gawin Malamang ay di nila nagagawa Kaya siguro lagi nakatingin Kasi yun nila mga magagawa Inaabangan ako na mawala Kaso lang malala Nagdapa sa tingala Sa punta to the moon Road trip Brum brum Skr skr Zone Sa fake No room Mga namumula Asan ang trees na dala mo ba? Bawalan tools at peke sa biyay Kung isa ka dyan, hindi bumaba Sa akunta to the moon oh, Road trip, room oh, room oh. Square square, swazoo Sa fate, ng room Mga mata, namumula Asan ang trees na dala mo ba? Biyaya lang tools at peke sa biyay Kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa akunta moon, sa kapunta. To the moon, sa kapunta. To the moon, sa kapunta. To the moon, sa kapunta. To the moon, sa kapunta. To the moon, sa kapunta. To the moon. Hi wishers, this is Nick Makino and this is Blow G. For more wish exclusive videos, click here subscribe.